Ordin eh, Euskal Herriko mendi elkargoen bat arzuna elkartik uh, lau sindikat uh, algarretatzen dik, ba egorikua, garrazikua, ostibarriko eta sibiokua, uh, nahi baita lautan hogei uh, herri, eta behogei mila hektar uh, uh, kolektiboki ikudiatuik. Lan hontan, sogentitiagu uh, nula mm, kriatuk eh, zien uh, eta sustut uh, eh, nula irraikik zien. Arkitektura mailan, uh, simpleki, nula murik, betu, zala harriz, hegatzake nula eginik zien. Eta honen lanen helbu jasian, jakustia mini bat zer zen olha bat, oh, hebenko jentek usu bakitzi emena uh, sos laguntzalek edo estatuko zerbutxik zuenek emaiten tien jaikitzeko permisak eh, eh, ez dakizi untsa zer den olhabat bat edo nola antolatuk den olhabat bat eta nula jaikik ordin hartako jauntzi jagu eh, diagnostiko honen egiten. Horin, lau emu hoietan, zumbat olhabadia ota, oro jabilgarri dia edo zumbait, uh, uh, ez dakit ez jabilik ezken urtetan eta galtzen edo ez dakit jorten haitutzu eta ez jabilgarri edo zertan da? Ordin guk sogin titiagun olhak dutzak uh, eh, jabiliktienak eh, lau mm, ibarren artin uh, berrogei bat batuk Siboko sindikatin berrogeita biga, wano jabilik, ez titiagik kontatu leheneko olhak uh, harriz egin itienak hor, uh, olhak sogi ditzugu nolhak uh, izan dutzak eh, lautan hogei hamarkada hortan, sos laguntzak uh, bortien bortientako, eta ara. Nuek du kodea atzen, zenta sibeu, nusit privatiak dien olhak, aldiz beste emietan uh, sindikatainak dutzu ez? Bai, hoi duk uh, heben, uh, olhak laboai, uh, laboai sumaitan artin uh, kudea privatiak tutuzak, eta beste, beste ibarretan uh, eh, sindikataktik uh, eh, kudeatzen, egen eh, sindikatak laboai bat uh, bortila juna hidelaik, sindikataktila bai emaiten uh, laboaiai. Bon, urentzeko, uh, eh, zertia erronkak edo arrenkuak edo gehua entako, uh, eh, nula da Sibioko hol entako, gehua jabilpena segurtatuk duzu ondoko hamabosturt entako, arra berritze ikestuzu beharrik edo beharra balin bada finanzamentiak aizatza maiten altitzi edo nula da gehu hoi? Uh, eh, antako hor nik sogin uh, gaizak zean amini bat argazki bat 2008 bateko uh, situazioni haibuz, bena, bena mm, ondoko urtentako erraitan ahaluguna. Uano, Euskal Herrin ja hartzain, hartzaintza segurtatuik eh, dela, mementoko, gehok ikusten gehu, laua izun baita eh, adina hartzentienak eta ez dienak eh, bortxaz ordezkaik edo etxalten ahara hartzekoek eta Geo Uh, Arrenkoa bat uh, edo uh, sibeun uh, baduk baduk olhako jabek eh, ez dutzak beti bortxaz eh, aiabilten tien eh, e, jentik, nahi behita batutzak e, jabe zunbait, ez dizi olha baliatzen ez habo laboai, Baina laboa izun baitek uh, e, olha baten beharra lan egiteko. Ordin, uh, Shiboko sindikatin uh, aitutzak amini bat hortan lan inai. Uh, olha bizi ditin eta bortin izan dadin uh, eta